Значи, да, за две саботи не е света вечера, па јас би сакал и ова, и следната, сабота да тоа не биде на некој начин како подготовка за светата вечера и верувам во тој правец и ке, ке размислуваме и ке изборуваме. Затоа за почеток би ве замолил да отвориме во Евангелието по Јован, 10 глава. две години и кусур а, го разгледувавме ова Евангелие, меѓутоа е неизбежно, наистина да не значи дека ако сме го о, разработиле целосно, дека нема да се навракеме на на некои од стиховите во ова Евангелие, кој што е наистина едно посебно Евангелие, па затоа и го проучувавме така темелно. Значи, во Јован 10 глава и веднаш кога ќе се спомне 10 глава ви ве асоцира тоа на добриот пастир на овците, на неговото стадо. Ке читаме од 27 до 29 стих. Моите овци го слушаат мојот глас, и јас ги познавам, и тие идат по мене. Јас им давам вечен живот, и никако нема да загинат, никој нема да ги грабне од мојата рака. Мојот татко, кој ми ги даде, е поголем од сите и никој не може да ги грабне од раката на мојот татко. И што и додава во 30 стих, јас и таткото едно сме. И, знаеме, потоа зимаат камења, и секојаш да го каменуваат Исуса за оваа хула, според нив, затоа што тој човек, а се прави Бог. Но забележуваме, Неговото стадо, неговите овци, Божите, Божото стадо, се сите оние кои што го слушаат неговиот глас, сите оние кои што го следат, како што во Откровение 14 глава 5 стих се опишани оние 144.000 остатокот во случајов пастирот, а во тој случај во Откровение јагнето, кој што повторно Исус, го следат каде тоа и да оди. Значи, тоа се следбениците Христови. Но оно што е како големо ветување овде, овде спомнато, тоа е 28 и 29 стих. Значи, јас им давам вечен живот и никако нема да загинат. И никој нема да ги грабне од моите раци. Или од мојата рака, или подолу во 29 стих, од рацете на мојот татко што е исто, од Божите раци. Ако може да сублимирам. Од ова можеме да заклучиме дека каде е нашето најсигурно место. Каде со сигурност имаме вечен живот? Во неговите раце. Никако надвор од неговите раце. Во неговите раце, ако сме во неговите раце или еве да кажем, во неговата преградка, а Тука е најсигурното место, секој од нас. Исаја 59 глава. Исаја 59. Читаме од први стих, па некаде таму до осми, ќе читаме. Не, не е прекратка господовата рака за да спаси. Господ сака сите да ги има во своји раце. И не е прекратка, може би некој штака не изгледа, но не е прекратка неговата рака. Неговата рака може да досегне до секоја душа, за да спаси. Нито увото му заглувна, за да не чуе. Туку вашите беззаконија, јас ќе кажам, нашите беззаконија, создадоа разделба меѓу вас и вашиот Бог, вашите гревови го сокрие неговото лице и тој веќе не ве слуша. Не не слуша. Зошто вашите раце се облеани, и леве, ќе читам секојаш во прво лице, зашто нашите раце се облеани со крв, а нашите прсти со злостори. Устните ни говорат лага, а јазикот произнесува неправда. Никој не подига глас за правда, ниту некој се застапува за вистината. Се надеваме во ништоштво, ништожество, кажуваме лага, зашнуваме злова, раѓаме беззаконие лежиме врз миски јајца, ткаеме пајакова мрежа, и ако го изеде некој нашето јајце, умира, ако го скрши, од него излегува лутица. Не е можно да се облече нашето ткаење. Не можеш да се покриеш значи, со нивната или нашата ракотворба. Нашите ракотворби се злосторнички дела, правиме насилство со своите раце, Нашите нози итаат кон зло и се брзи за да пролеат невина крв. Мислите ни се злосторнички мисли, опустување и пропаст се на нашите патишта. Ние не го познаваме патот на мирот, нема правда на нашите патики. Ги искривија, ги искрививме своите патишта, кој тргнува по нас? Е, значи, кој тргнува по нас, не го познава мирот. Ова се последиците на гревот. Ова е гревот, страшна работа. И ова е состојба кога сакаме да се извадиме од Божите раце. Значи, сигурното место е само во Божите раце. Се надвор е нешто што е несигурно, нешто што е опасно, нешто што е скапо. Елен Вајд вели, гревот е скап бизнес. Кратко и јасно. а не е куса Божјата рака, ниту пак е тој глув да, за не чуе. Туку ние токму со тие наши беззаконија правиме разделба. Се разделуваме од него. И сега да отвориме во Еремија 18 глава. Една убава слика, често спомнувана, често се навракаме на оваа слика. 18 глава Еремија. И читаме од први стих. Ова е словото што Господ му го упати на Еремија. Стани и слези во гранчаровата куќа, таму ќе ги објавам своите зборови. И еве сега, ние заедно сите влегуваме во гранчаровата куќа, кај гранчарот, да научиме една добра лекција овде. И така, слегов во гранчаровата куќа, токму работеше на гранчарското колце. Значи, токму си ја вршеше својата дејност. И штом ќе се расипеше во гранчаровата рака садот, што би го направил од глина, тој пак правеше од неја друг, како што ќе му се свидеше на гранчарот да направи. И ми дојде Господово Слово, не можам ли и јас да правам со вас како овој гранчар Израелев дому, зборува Господ. Еве, како глината во гранчаровата рака, и вие сте во мојата рака Израелев домо. Јас кажав уште на почетокот, значи дека навистина само единствено сигурно место е во Божите раци. Грнчарот е Бог. Ние сме таа глина од која што тој, верувате, има силна желба од секој од нас да направи прекрасни садови, во кој што ќе го излее својот дух, ќе, го, ќе не наполни со дух свети и навистина ќе му служиме за, на негова слава и прослава. Но, Треба да бидеме волни, првен треба да сакаме да се ставиме во неговите раце. Што е, може би, и најголемиот проблем. Значи, глината треба да се сак... Во случајов, нели, глината, глина како глина, што ќе прави? Не? Што ме во раците на грнчарот ќе се обликува онака што грнчарот сака, како што велат стиковите. Ама оваа глина има слободна волја. Господ ја дал слободна волја, така да таа глина може и да одбие да, да се стави во грнчаровите раце и да биде непослушна, во тој случај Грчарот не би можел да го направи она ремек дело кој што сака да го направи. Денес проблемот е токму тоа, може би, што повеќето од нас, повеќето од луѓето, сакат да живеат по свое. Надвор, тоа значи надвор од Божите раци. Да творат својата волја, место Божијата волја. Што е уште пострашно, ово е уште пострашно дори. Некои живеат по волјата на другите. Односно, се ставаат во раците на другиот. Место на единственото сигурно место. На место на единственото сигурно место. А, жалостно е, наистина, да, да живеете, творики е волјата на некој друг. Па дури тоа и да е... Спасите, тоа е, е, тоа е робство во секој смисла. Дори ако мажот живее по волјата на жената, тој е роб на жената или обе. Едноставно, спасението не е коцка, не е коцкање, за да вие го ставате во раците на другиот. Еве, некој го става во раците на некој свештеник. Или некој свој духовен татко, така наречено. Или како и да е, значи опасно е да се ставате во Божите раце, опасно е да се ставате во нечии други раце, затоа што тој ќе ве обликува како што тој сака, ако сте во негови раце. По негова воля. И ќе испане дека му служите на човек. Најтешкото за човекот е да му се предаде на некој друг, во случајов на богат. Најтешко е да вие ја предадете својата волја и да кажете, Господе, тоа нека биде Твоја волја. Елен Вајд веле дека тоа е тој ситен мал дел, ама кој што е најтешок за човекот. Че значи, Господ се ке направи. Ќе направи ремек дел од нас, ама ако ние му ја предадеме волјата, инако без наша согласност, без наша волја, Ако глината не сака да се стави во раците на грчарот, тогаш Господ е, ете, и дури се си од Бог и немокин. Значи, че тоа е тој ситен дел, ама најбитен, а најтежок кај човекот. Нашто срце по природа е толку тврдо, че камено срце, вели Библијата. И сега замислите се вие една глина која што е тврда, Како би можел Грмчаров да ја обработи? Нема шанси, значи таа глина треба да има некоја влажност во себе за да и доволна и тоа влажност за да навистина таа глина стане нешто, се направи нешто. Како може да направите нешто од, од тврда и сушена е глина, која што била толку многу печена од сонцето. Дотвориме да во три историја псалм, оној покаянички Давидов псалм, еден од двата, 51 и 3 историјот. И сега од истории иот псалм ке читаме од, три, од 3 стих. Кога молчев, моите коски се исушија од моето овкање преку целиот ден. На што се осврнува овде псалмистот? Што молчал? Го крил гревот. Не се кајал за својот грев. Не сакал да се стави во Божи рад. Значи, кога молчев, моите коски се исушија од моето овкање преку целиот ден. Дење и ноќе твојата рака тежеше врз мене. Значи, грнчарот <laughs> е тука. Грнчарот врши притисок свој виден. Грнчарот прави се што може за да, за да, за да не доведе до покаяние, затоа што тој е првиот чекор. Еве, за две недели имаме света вечер. Не смееме да си дозволиме да дојдеме непокаяни. Тоа мислам дека на сите не е јасно. И не е измирени, ако треба со некого за нешто да се измириме. Вели, ден и ноќе твојата рака тежеше враз мене. Значи, совеста ме мачеше со други збори во превод. Мојата животна влага се претвори во летен припек. Е, чувствуваме вчера и денеска каков е тој летен припек. И не би сакал да го има многу ова лето, би сакал да биде како ланското, ако мене <laughs> ако јас се прашувам, верувам дека сите и вие, за да нема потреба од вклучување на овие клими кои што са мала дигресија тука, ако сте читале, веројатно знаете дека е, е, е, нај, е, најголеми седи е, гнезда на бактерии се токму климите. А да не зборуваме за <laughs> тоа што може да ве укочат така убаво да после не знаете, не, нема да можете да станете, што се вели, и да, и да имате проблеми. <clears throat> Но, на вистина греот така суши, така уништува, што вели овде куските ми се сушија и ле, а, животната влага, значи, а, ми стана, ми се претвори во летен припек. И кога дојде моментот го, кога го признав својот грев пред Тебе и својата вина, веќе не ја криев, реков, че го признам на Господа својот престап и Ти ми ја прости вината на мојот грев. Затоа, нека Ти се моли секој побожник, нека Ти се предаде секој, нека се предаде секој во Божите раце, додека можеш да бидеш најден, и тогаш потопот на многу те води нема да стигне до него. Ти си моје прибежиште, ти ке ме запазиш од тага, ти ке ме обкружиш со радоста на спасението. Ако сме во Божите раце и дојка сме во Божите раце, ке имаме и радост, нема да има летен припек, нема да не се сушат коските, секи биде во ред. Меѓутоа, тоа е потребно пред се прво прв чекор покаяние. Ете така, значи, глината се суши и станува тврда и необработлива. И знаете што? Един, единствен начин на грнчарот за да земја да ја искрши, да добро ја искрши, искрши, па потоа со некоја одредена влага, за да може да, да почне да ја обработува. Значи, потребно е, ако сме во една ваква ситуација, ако сме толку стврднати од гревот, да Господ да дозволиме да добро не искрши, тој кршење да таа наша волја, за да не се случи да, знаете, по-добре денеска да не крши Господ, од, од, отколку која ќе дојде таа карпа, тој камен, па тогаш да не скрши. Тој ќе биде касно. И тој е проблема, значи ние не му се предаваме, еве неколку причини може би, не му се предаваме, не се предаваме во негови раце, отидете може би ни е страв дека ќе сака да го води нашиот живот како што тој сака. И ни се плашиме затоа што ние секој од нас сака да го живее животот како што не, не му е мило. И тоа е природно, тоа е, тоа е човечки. Но не можеме поинаку да бидеме облекувани и да обликувани и да станеме она ремек дело, освен ако не се ставиме во негови раци. Но, знаете, Господ не води најдобро што може. Еве еден цитат од Копнежот на вековите вели Бог никогаш не ги води своите деца поинаку отколку што самите тие би избрале да бидат водени, ама ако кога би можеле од почетокот да го согледаат крајот и да ја разбера славната намера што ја исполнуваат како негови соработници. Какви намери има Господ за секој од нас? Да, тешко е, мачна е на оваа земја, има проблеми, има искушенија, има проби, но неговата намера која е? Неговата намера е да не спаси. Или ако читаме Еремија 29.11 за кратко, да отвориме во тој еден убав стих 29.11 Еремија, Господ вели овде преку Еремија 29.11, зашто јас ги знам своите замисли за тоа што имам намера со вас, зборува Господ, замисли за мир, а не за несреќа, да ви дадам иднина и надеж. Онаа црква која што ќе се стави во Божи раце, таа има иднина. Оној верник кој што ќе се стави во Божи раце, тој има иднина и тој има надеж. Зборуваме за иднината во вистинска смисла на зборот. Нема грешникот иднина на оваа земја. Ке ги одживе оние години кои што му се дадени од Господа и, и толку. Точка. Мегутоа за верникот, овој живот не е точка, туку е само запирка, а после тоа следи вечен живот. Пречитавме стихови за време на пуката. Сега. Значи, Бог никогаш не ги води своите деца поинако, колко што самите тие би избрали. Значи, кога ние би го виделе крајот, од почетокот, а треба да го видиме со вера, треба да ни е јасно и, и треба да бидеме свесни дека Господ се што сака е да не спаси, тоа ше едноставно треба да целосно му се предадеме затоа што тој најдобро знае ни што треба да не води, дали да ја крши таа глина и што треба да прави, да, не, да ја гмечи, да ја оформува, да ја... се што треба да направи за да, за да, за да исподне тој сад. Значи, Оно што нам не преостанува е да не се плашиме, ако, ако во случај имаме страт да му се предадеме целосно, ете затоа што сега ќе мораме да, да одиме по некој друг пат, кој што нам не ни е мил. Не, нема што да се плашиме, затоа што тој пат е најдобриот за било кој од нас. Треба целосно да му веруваме. Еве што вели Јов во 22 глава, 21 стих, Јов 22, 21. Јов 22.21. Ако си се раскарал, ако си се раздвоил од Господа, еве Јов што вели, спријатели се ти и смири се со Бога и пак ќе ти биде вратено доброто. Да. Кај Господа имаме само добро. Иако тоа може би некојаш не огледаме како такво. Иако може би не ни изгледа како добро се содействува за добро на оние кои што го любат Бога. И дори ако сме се скарале, вели овде Јов, спријатели се, ти смири се со Бога и пак ќе ти биде вратено доброто. Може би, гјаволот не куша, а тоа е сигурно, но може би не куша со мислите дека ако му се предадеме на Бога, тогаш ќе трпеме некои загуби, може би ќе не повреди на некој начин, ќе ни наштити и така натам. Но еве, читаше, мислам, нашиот пријател Трајче за Асафовиот псалм, еден од неговите псалми, и за тоа како и тој се прашувал, а и мнозина од нас денеска може би се прашуваат, како тоа безбожниците поубаво живеат од верниците. Мегуто тоа навидом така изгледа. Да, се доека на крајот, кога влегол во светилиштето Господово и кога го видел крајот, значи вистинскиот крај нивни и крајот на, односно, крајот, ако така може да се каже, на, на, на праведниците, и праведниците немаат крај. За праведниците ова е само една подготовка за вечниот живот. Дори тогаш му станало јасно. Еве во 37-иот псалм, чисто да прочитаме некој стиха, ако може би гјаволот не оптоварува со такви мисли. Ете, ако му се предадеш на Господа, тој ќе ти ги земе свињите, како на тој што зборувавме. Па не знам, може би ќе трпиш, ќе, ќе треба да ја напуштиш работата, да речеме, сабота, да, за да држиш и така натаму, па е, економски ќе трпиш и така натаму, и така натаму. Ништо не е од тоа вистина. Вели не се лути на злосторниците, 37 глава, 37 псалм, 1 стих. Не се лути на злосторниците, нито им завидувај на оние што прават беззаконие. Зошто? Зато што вели се сушат брзо како треба. Венеат брзо како зелено растение. Третиот стих. Не дајај се на Господа и прави добро, живи на земјата и храни се со вистината. Тоа е оно што треба да го прави. А па не гледаме околу нас. Кој што и како живее. Затоа што, пак ја кажам, целта на Господа, неговата намера е да ни даде иднина, да ни даде надеж, да ни даде спасение. Да ги кренеме погледите нагоре. Седмиот стих, смири се пред Господе, не девај се на Него, не дразни се заради оној кој напредува на својот пат, заради човекот кој кове подлост. Осмиот стивни го својот гнев и остави ја лутината, не се дразни за да не направи зло. Десетиот стих, уште малку и ќе го снема безбожникот, ќе го бараш неговото место, а него веќе ќе го нема. 11. Од кротките ќе ја наследат земјата, тие ќе уживаат во изобилен мир. Чи една споредба овде гледаме, што и како ќе завршат безбожниците, а како ќе живее праведниот. Значи, никако Господ не наштетува, никако Господ, иако Господ сака нешто да земе од вас, тој е она која што смета дека треба да го земе, затоа што вам ви смета да му се предадете целостно во негови раци да му служите. Или е 18 стих. Господ се грижи за животот на честните, нивното наследство ќе трае довека. Како што неговото царство трае довека, како што видовме опуката. Нема да се засрамат во време на неволја, ќе бидат сити во дни на глад, а безбожниците ќе пропаднат, господовите врагови ќе овенат, како цвеќе во ливагето, ќе се расплинат како дим. Може би не му се предаваме во негови раце да не обликува како што тој сака, затоа што сакаме на наш начин. Може би и размислуваме да се спасиме на некој наш начин. Надвор од неговите раце. 32 псалм, 8 и 9 стих. Значи, ова е само продолжеток на оно што предходно го прочитав. Значи, додека е време, во контекст на оно што предходно прочитаме до овој псалм, додека е време, треба да се смириме со Господа, додека е време да се покаеме. Да се вратиме кај Него, да се вратиме во Неговите раце, затоа што тоа е единственото сигурно место. И тогаш, ќе те учам, вели, ќе ти го покажам патот по кој треба да одиш, ќе те советувам, моето око ќе биде над тебе. Може би не ни се допаѓа Да, постојано имаме некој тутор да не советува. Меѓутоа, тоа е единствениот пат. Тоа е единствениот начин. И вели во 9 стих, не бидете како конј или како мазга без разум, чија дивине ја скротуваш со оглавник и узда, инако не би се приближиле до тебе. Некој сме така тврдоглави. Јас од мене ќе поедам. Сакам да а, покажувам на некој. Меѓутоа се случува да сме како конј или како мазга, па да мора да не маваат, да не ставаат узди, да не водат со сила ли? Не треба. Господ не го прави тоа. Господ може би ќе создаде некои ситуации за да, за да се освестиме, да доеме кај него да се покаеме. Меѓутоа, пораката е јасна да не бидеме толку тврдоглави, да не мислиме дека е овој пат што го чекурам тоа е вистинскиот пат, а тоа може би само еден мој пат, еден мој начин на кој што сметам дека е надобро да се чекури меѓутоа тоа е надвор од Божите раце, тоа е таа повторно глина која што е непослушна и не сака да се даде целосно во раците на грчарот за да биде обликувана, како што грчарот сака. И како што забележавме, еве да се вратиме за кратко во Еремија, пак во 18 глава, еден многу битен момент исто овде. Четвртиот стих, штом ке се расипеше во грнчаровата рака садот, значи е една непослушна глина, чие што волја тешко се крши, чие што волја тешко се предава, а тоа е човекот. Напоменавме кој знае колку пати ги кажеме, тоа е човекот, тоа е најтешкото за човекот, да ја предаде волјата. Значи, штом ќе се расипеше во грнчевата рака садот, што би го направил од глина, што правеше грнчевот? Не го фрлаше, не се откажуваше. Колко е нашиот Господ прекрасен, не се откажува. Па колко време не трпи може. Колко е долго трпелив. Не се откажува. Тој пак правеше од неа друг сад. Все дојка не ја постигне целта, Господ не се откажува. Да, ние може би ќе раскинеме таа врска со нашите гревови, нема да го слушаме неговиот глас и така натаму, но тој е тука, тој по, работи, се додека може, работи, се додека ние му дозволуваме, преку духот свој, работи. Значи, и штом ќе се расипеше во грнчаровата рака садо, што би го направил од глина, тој пак правеше од неја друг, како што ќе му се свидеше на грнчарот да направи. Е, ова мора да го проголтаме. Грнчарот прави од наш сад, од нас сад, како што нему му се свиди. Не е тоа живот како што нам ни се свиди, на, како што нам ни се допаѓа. Но тоа е најдобриот. Тоа е најдобриот живот, тоа е најдобриот начин. Да не забораваме на цитатот, Бог никогаш не ги води своите деца поинаку, отколку што тие сабите би избрале, ама доколку го знаја крајот од почетокот. Ако јас го гледам моето спасение, уште од овој момент, тогаш ќе знам зошто сум поминал така низ животот. Ќе знам и ќе сватам дека така требало за да одборче Господ направи, значи навистина еден прекрасен сад за Негова слава. Или од било кој од нас. Прво Петрово послание, пета глава, пети и шести стих. Прво Петрово, пета глава, пети и шести стих. Пета глава, пети и шести. Така и вие помладите, покорувајте им се на старшините, а сите еден кон друг препашате се со смиреност, зашто Бог им се противи на горделивите, а на понизните, понизните им дава благодат. И така понизете се под силната Божја рака, е повторно. Давид, додека, него, додека го криеше гревот и не се каеше, му тежеше Божијата рака. А овде пораката е да се понизиме под неговата рака. Да му се предадеме во неговите раце. За да ве возвиши во право време. Да, треба да му се покориме, треба да му се предадеме Тоа е оно што е битно за нас секој ден, а поготово затоа што ни се доближува светата вечера. Може би некој размислува и се вели, што ќе му се предавам? Јас сум безнадежен случај, од мене не бива ништо. Еве со години, се исто па исто. Не бива од мене ништо. Јас не знам кој пример да го спомнам во Библијата, ма некако ми дојде на, на, на ум, доека ја подготвував темата Манасии. Езекија, знаевме, зборувавме за него, Јани зборуваше, еден од најдобрите цареви бил. Освен, ли тој на крајот <laughs> пропуст. Мислам таа желба да, да живее малку подолго. Мегутоа, неговиот син Манаси бил еден од најлошите. Значи, го и до поклонството на голема врата. Толку многу го бутнал Израел во, во, во, во поклонство. Правеше се што ја вика лошо во Божите очи. И за да на крајот сепак, еве таков еден овош, може би онако гледал на себе ќе рече, па јас сум безнадежен случај, што прави цело време. Меѓутоа, тој на крајот се покаял. И тој на крајот повторно го вратил жртвеникот во, во, во светилиштето и едноставно направил на целостна реформа. И еден таков како манаси. Значи, никој од нас не е безнадежен случај и не треба така да размислуваме, тоа се само мисли на гјаволот. Колку и пати таа глина да излегувала од раците на Грнчарот, Грнчарот не се откажува и никој од нас не треба да размислува дека е безнадежен случај. Прво послание Тимотеј, Тимотејево, прво послание 1.15. Или до Тимотеј. 1 Тимотеево 1.15. Верно е Словото и достојно за полно примање. Христос дојде, Христос Исус дојде во светот да ги спаси грешниците, вели Павле, од кои што јас сум прв. И Павле бил тежок <laughs> случај, ако така можеме да доека бил Савле. Тој бил оној кој што ја гонел Божјата црква и мислел дека му служи на Бога. Че бил тотално во заблуда. Но Господиот таков еден, кој што дава едно вакво признание како грешник најголем од сите, го повикал и направил од него таков еден сад, такво едно орудие, кој што послужило за обраќање на мнози на предсек на незнабожците. Или Евреите 7.25. Послание до Евреите, 7 глава, 25 стих. Затоа и може наполно да ги спасува оние. Како да не спасува? Господ целосно наполно не спасува. Кои? Затоа и може наполно да ги спасува оние кои преку него доаѓаат при Бога, зашто секој живее за да посредува за нив. И знаеме дека Господ Исус се уште посредува, се уште трае времето на милоста, затоа да не очејуваме и да велиме дека сме безнадежни случаја. Никако. Е сега, како глина во неговите раце, мораме да бидеме спремни, да бидеме поучувани. Учени, како што читавме во истории иот псалм. Учени преку неговата реч, која што е дадена целата, целото свето писмо, е вдъхновен од Бога и дадено за поука, за поправање и така. Зошто? За да на крајот излезе од нас тој совршен сад. Да бидеме спремни, значи да бидеме поучени, спремност и да поднесуваме неволи. Веќе зборувавме и за, за тој аспект, но, знаете, глината, доека се оформува во раце на грнчарот, се гмечи, се притиска, се меси, така да кажем за да на крајот готовиот сад уште и не е готов се додека не се стави каде? Таа глина треба да се испече после. <laughs> Треба да се пече за да на крајот излезе значи садот комплетен. Исаја 48:10. Значи покрај гмечење, ситнење, месење и така натаму што секако не е е мило на човек, Доаѓа и печењето на крајот. Исаја 48.10 вели Си реков, за малко сум гутнал стихот, меѓутоа не гледајќи дека читам во Еремија. 48.10 Исаја. Ете, те исчистив како сребро, те искушав во топилницата на неволјата. Зошто е таа топилница потребна таа печка за да не исчисти Господ, за да го добие тој финален производ, тој сад за негова слава. И на крајот еден момент исто битен да сватиме дека од целата оваа слика дека јас, дека вие, че значи, не сме грнчарите. Јас не сум грнчарот. Јас не можам да го променам животот на никој од вас. Нити <laughs> можам ни самиот да го променам мојот можам, ако во согласност со Господа работам, па Господ да го измени, значи, со моја согласност. Но, јас не сум грнчарот, јас не можам да обликувам никога од вас грнчарот и само Господ. Како што не треба да се ставаме во нечии други раце и да твориме нечија туѓа волја, така и ние не треба да се замислуваме дека сме некои кои што можеме да го минуваме животот на некој трет. Не. Јас не сум Бог, И јас не можам никого да сменам. И може би сме, сите сме искусиле понекојаш во животот. Ни било може би мака, сакаме некого ете да промениме. Да, да, да го доведеме кај Господа, но не можеме. Проповедник 1.15, еден интересен стих вели вака. Проповедник 1.15 вели Што е криво не може да се исправи. Тоа што го нема не може да се изброи. Што е криво не може да се исправи. Тоа се однесува за нас. Значи, јас во улога на грнчар не можам да бидам и не смем да бидам. Јас не можам ни едно криво да исправам. Тоа може само Господ. Но ако сме волни да му се предадеме и да се ставиме во негови раце, ако што видовме, загарантирано е спасението за оние кои што се во негови раце и никој не може да ги извади. Гјаволот е немоќен ако сме во негови раце. И на крајот да завршиме, да завршиме оваа тема и оној дел од Еремија 18 глава, да видиме како продолжува само клучен 11 од стих, но застанавме кај 6 да читаме од 7 и ќе завршиме со 11 -тиот. Еремија 18 глава, значи се враќаме повторно на нашиот главен текст. Ако му објавам на некој народ или на некој царство дека ќе го откорнам, уништам и разурнам, и ако тој народ против кого сум зборувал да се обрати од своите нечестности, тоа ќе се покајам за злото што му го бев наменил. Сети се на Невија. Господ беше спремен да го уништи цел тој град, меѓутоа, користејќи го непослушниот Јона, пак успеа и да го спаси, иеко за еден период. Деветиот стих, како му објавам на некој народ или на некој царство дека ќе го изградам и посадам, а тој, а тој почне да прави што е зло во моите очи, не слушајќи го мојот глас, ќе се покајам за доброто што им го ветив. Да, Господ сака да не но ако тоа ние му дозволиме. Зато сега речим на јудејците и на Иерусалимците, Господ зборува вака, еве ви подготвувам зло и смислувам замисли против вас, и така вратете се секој од својот лош пат, и поправете ги своите, своите патишта и своите дела. Вратете се кај Господа. Покајте се. Вратете се во неговите раце и дозволете да тој ве обликува, да тој ги обликува вашите животи. Нека Господ не води во овој правец, со овие размислувања имаме уште време, но не знаеме дали утре ќе се разбудиме живи. Следува света вечера, меѓутоа ние секој ден треба наново да се раниме. Секој ден треба да бидеме чисти пред Господа. Нека Господ ни помогне во тоа, а ние целосно да му се предадеме. Слава нека му е. Амин.